це неначе теляті на мотузці, порядок. Інакше все витопчуть, переконано мовив цей філософ, вганяючи великі прокурені зуби в білий налив. Крадуть, розтягують. А якщо хтось скаже, товаришу стріляний, оце вам одні штани на рік, одна сорочка, кальсунів не треба, двісті грамів хліба. І щоб горілки ні, і до бабів ходу немає. Я, положимо, свої 200 грамів заробив, образився стріляний. 23 роки на керівному посту у перших лавах. Бачите, як дешево ви продали свої принципи? За 200 грамів. Я не продав, збуряковів стріляний а міг би один раз і поміняти свідчення на щот піску і лесових ґрунтів. Ви вже підписали протоколи, так що тільки виставите себе на посміховисько. А які посади ви займали раніше? запитав майже примирливо, навіть радісно, бо вже не сумнівався, що стріляний оббрехав віршу помічника прокурора, директора Загодзірна, завідуючого нафтобазою директора МТС, начальника комунгоспу, жваво перераховував стріляний, і скрізь був порядок. Да, протягнув Тищенко. Досвід у вас. Уміть за плечима не носить. Справді, цього разу погодився Василь Васильович. Я знаю ще одного такого умільця, теж великий любитель порядку. В колодязях Василь Васильович зупинився у двоюрідної сестри, котра жила з чоловіком обліковцем. Настя старша за нього на вісім років, а вже виглядала бабою. Їхні діти давно поженились та повиходили заміж, роз'їхалися по всіх світах, і вони доживали віку самі. Доживали віку, так сказала сама Настя. Всі сільські жінки старіють рано. Блукав знайомими стрижками, відшукував забуті образи, будив утрачене і здебільшого не міг розбудити. Може, тому що навідував село часто і притупилися вістря, які ловлять, нанизують, давно загублені і раптом віднайдені на листку, на перилах мосту біля старих воріт слова, зітхання, скрадливі позирки, які можуть в одну мить вразити в серце. Все тут знайоме, близьке, дороге. Міста і села, в яких не народилися, а проживали тільки якийсь час, можуть зустріти холодно, можуть навіть помститися, образити. Батьківщина ж ніколи. Так думав, сидячи над ставком, у якому хлопчиком ловив під сакою рибу штурхав під лепешняк кушир, а тоді вибирав з багна дрібних щупачків і карасиків, вкидав у повішену на шию мокру торбу, купався, а пізніше катав зимою на крутьолі Грищенкову нонку. Катав майже всю зиму, а потім вона пересіла на інші санчата Борисові. Він ледве пережив те. Але Нонка мала дуже щедре серце. Вона сідала в його гринджоли і згодом поперемінно приходила під верби то до нього, то до Бориса. Вони боролися за її любов довго та запекло. А вона несподівано просто з школи вискочила заміж за тракториста Кодю уже в заміжках одного разу призначила йому побачення під тими ж вербами.